uh, kata beliau saya ingin memberi tanbih peringatan tadi saya ingin memberi peringatan dalam keadaan berdiri uh, saya khawatir memberatkan antum sekalian tapi uh, penerjemah menginginkan <laughs> beliau duduk jadi akhirnya duduk jazakumullah khair أقول تقدم Qawli naqlan an Ibn Hajar telah berlalu tadi ucapanku menukil dari Al-Hafidh Ibn Hajar فيما يتعلق بمعاملة أهل السنة الذين يعتقدون عقيدة ابن تيمية hal-hal yang berkaitan dengan ahlu sunnah yang berkeyakinan dengan aqidah Ibn Taymiyah. فذكر في الدرر الكامنة beliau menyebutkan dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah annahu nudiya bi Dimashq bahwa diseru di Damaskus من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة Barang siapa yang berkeyakinan seperti keyakinan Ibn Taymiyah Maka halal darahnya dan hartanya Khusus eh? Khususan Al-Hanabilah Lebih terkhusus lagi Orang-orang yang bermadhab Hanbali Amma ma yata'allaq bil kutub Wa tatabbu'iha wa itlafiha Adapun yang berkaitan dengan uh, mencari kitab-kitabnya lalu kemudian memberangusnya فقد ذكره المقريزي الشافعي في كتبه وغيره من العلماء maka itu disebutkan oleh Al-Maqrizi dalam kitabnya dan yang lainnya dari kalangan para ulama Al-Maqrizi Syafi'i ذكروا ذلك على سبيل بيان شدة عداوة أهل البدع لأهل السنة وابن تيمية خصوصا di mana mereka menyebutkan hal tersebut untuk menjelaskan begitu kerasnya permusuhan ahli bid'ah terhadap ahli sunnah lebih terkhusus lagi kepada Ibn Taymiyyah. Amma ahli sunnah. Adapun ahli sunnah. Fala yastahilluna dima ahli bid'ah. Mereka tidaklah menghalalkan darah-darah ahlul bid'ah. Wala amwalahum. Dan tidak pula menghalalkan harta-harta mereka. Wala a'radahum. Tidak pula kehormatan-kehormatan mereka. Wa man istahaqqa al-qatl minhum wal-qital kal khawarij dan siapa yang diperbolehkan untuk membunuh mereka demikian pula memerangi mereka seperti kelompok khawarij waruus ahlul bid'ah da'in ila zandaq wa nahwiha dan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyeru kepada kezindikan dan yang semisalnya fahada innama huwa min khasa'is as-sultan wa waliy al-amr maka ini merupakan kekhususan penguasa dan pemerintah yang menerapkan hukum tersebut فمتى رأى قتالهم قاتل عامة المسلمين وأهل السنة مع مع ولي أمرهم apabila penguasa memandang untuk memerangi mereka maka kaum muslimin bersama dengan ahlu sunnah bersama dengan penguasa mereka memerangi ahlul bid'ah ومتى رأى ولي الأمر الكف عن قتالهم لمصلحة يراها dan adapun jika penguasa itu memandang untuk tidak memerangi mereka karena ada sebuah kemaslahatan yang dipandangnya kaffa umum ra'iyatihi wa minhum ahlus sunnah an ayyi an dhalik maka secara umum rakyat termasuk di antaranya ahlus sunnah mereka pun menahan diri dari memerangi mereka fa idza wajadta rajulan yantasib lis sunnah maka apabila engkau mendapati seseorang dia menisbatkan dirinya kepada sunnah يزعزع الأمن بقتال أو نحوه lalu dia berusaha untuk meng mengguncangkan rasa aman dengan cara melakukan peperangan dan yang semisalnya ويخرج على ولاة أمره dan dia melakukan pemberontakan kepada penguasanya أو يشجع من يخرج في بلاد أخرى atau dia memberi semangat agar orang-orang melakukan pemberontakan di negara-negara yang lain atau yaltamis lahum al-a'dhar ataukah mencari uzur-uzur terhadap mereka yang melakukan pemberontakan atau tajid indahu jur'a 'ala ad-dima' walau dima' ahli al-bid'ah atau engkau mendapati dia memiliki kelancangan untuk menumpahkan darah-darah walaupun itu darah-darah dari ahlul bid'ah atau amwalihim atau uh, lancang terhadap harta-harta mereka. Biqatlin atau darbin atau ghairi dzalik. Apakah dengan cara membunuhnya atau memukulnya atau yang lainnya? Fa'lam anna hadha ahadu rajulain. Maka ketahuilah orang yang seperti ini merupakan salah satu dari dua kondisi. Imma an yakuna jahilan la ya'rif as-sunnah. Apakah dia orang yang jahil dan dia tidak mengetahui sunnah dalam hal ini? Akhadha min as-sunnah ismaha. Dia ismaha اسمها فقط dia hanya mengambil namanya saja sebagai ahlus sunnah واما حقيقته فعلى مذاهب ومناهج اهل البدع من الخوارج والجماعات السياسيه وغيرهم Adapun hakikatnya maka dia sesungguhnya berjalan di atas jalannya jamaah-jamaah ahlul bid'ah dari kelompok khawarij dan kelompok-kelompok politik dan yang lainnya. مثال ان يكون ثوبه في الظاهر على السنه ولكن حقيقته خلاف ذلك misalnya dia berpakaian zahirnya berpakaian sunnah namun hakikatnya menyelisihi sunnah wa misalun darabtuhu lakum al-'am al-madi dan permisalan yang lain yang saya pernah menyebutkan perumpamaan itu di tahun yang lalu insyaallah tadhkuruna antum masih ingat an yakuna mithl as-sayyara al-budi al-khariji dia seperti mobil model luarnya بي ام دبليو او غيرها بي ام بنز ah أي شركات. model luarnya casing luarnya BMW terus apa gitu yang ya itulah اما الماكينه تايوان اي adapun mesin yang ada di dalamnya itu pabrik Taiwan buatan Taiwan فهو جاهل لا يعرف ما هي السنه التي انتسب اليها dia jahil dia tidak mengetahui sunnah yang dia berafiliasi atau menisbatkan diri kepadanya. Fayadda'i sunnah wa yaf'al bi khilafiha. Dia mengaku sebagai ahlu sunnah tapi justru dia mengamalkan yang menyelisihinya. Wa imma an yakuna rajulan mubtadi'an makiran. Atau yang kedua ada ada kemungkinan orang tersebut orang yang memang dia ahlul bid'ah atau pem, dan pembuat makar. Yuridu an yushawwiha da'wat ahlus sunnah 'inda al-hukam wa 'inda 'ammatil muslimin. Dia ingin merusak citra dakwah Ahlu sunnah di sisi penguasa dan di sisi keumuman kaum muslimin wa an yunaffira an-nas anha dan hendak menjauhkan manusia dari dakwah Ahlu sunnah ba'da an ra'a walillahil hamd al-qabula setelah dia melihat bahawa manusia menerima dakwah Ahlu sunnah ala mustawa rasmi aw syabi qabul an-nas iya penerimaan manusia terhadap dakwah tersebut apakah bersifat resmi di tengah-tengah penguasa atau di tengah-tengah masyarakat. Fayantasib lis sunnah kaidan wa makra. Maka dia pun menisbatkan dirinya kepada sunnah untuk membuat makar dan tipu daya. Fal jahil in kana muridan lil haq. Maka orang yang jahil apabila dia menginginkan kebenaran, nas'alullah an yahdiya wa an yaruddahu ila as-shawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan mengembalikan dia kepada kebenaran. والماكر المتستر بالسنه نسال الله ان يكشفه adapun seorang yang pembuat makar dan tipu daya dengan pakaian ahlus sunnah maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera menyingkapnya وان يرد كيده على السنه وعلى اهلها في نحره dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya tersebut kepada dirinya sendiri وان يزيد المسلمين به بصيره dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah pengetahuan terhadap kaum muslimin tentang hakikat mereka. Aktafi bi hadzal qadr sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.